أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahvala pripada Allahu Đerlešanuhu i donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu oposlanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Ja ayuhal ladhina amanu taku Allahe haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allahu Đerlešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umrati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani, molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Uz Allahu tabarika ta'ala pomoć nastavljamo sa tumačenjem dijela šurutu sala od šeha imama Muhammeda ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alihi, i došli smo do uh, govora o farzovima, o, uh, do govora o farzovima abdesta. Međutim, e, prije nego što E, nastavimo sa govorom o farzovima abdesta, ja bih želio da ukratko spomenem neke stvari koje ših rahmatullahi alaihi nije spomenuo u ovom svom dijelu, jer je radi kratkoće e, ovoga dijela. Međutim, e, ukratko je, ili da kažemo i šaratom je spomenuto, pa sam e, htio da spomenem, da, da, e, da spomenem neke stvari malo opširnije vezano za to. Naime, prvo, je, e, prvo su stvari koje su vezane za gusul. E, Znači, rekli smo, kada smo govorili o terminu hadeth, e, da hadeth e, biva veliki i mali, da je otklanjanje malog hadetha uzimanje abdesta, dok je, e, uzima, dok je otklanjanje velikog hadetha uzimanje, uzimanje gusula. Znači, gusul u islamu znači kupanje, znači kupanje, odnosno pranje cijelog, pranje cijelog tijela. To kupanje može da bude može da bude obavezno, međutim isto tako može da bude pohvalno, može da bude, može da bude pohvalno. Pa ono e, što ću spomenuti kada e, što je vezano za gusul jeste kada kada gusul biva obavezan, kada gusul biva obavezan. Pa tako da možete spomenuti da gusul biva obavezan u pet u pet situacija. Znači kupanje muslimana ili muslimanke biva obavezno u sljedećih pet situacija. Prilikom izlaska sjemena, prilikom izlaska sjemena. Znači bilo da se radilo u, o, o javi ili u snu. Onog momenta kada dođe do izlaska e, e, sjemena, u to, tom momentu je e, obavezno, obavezno kupanje. E, drugi moment jeste kada dođe do doticanja polnog organa, odnosno polnih organa. Kada dođe do doticanja polnog organa muškarca i žene, e, tada tada obave tada postaje tada postaje kupanje obavezno pa makar da ne dođe pa makar da ne dođe do izlaska izlaska sjemena e, treći momenat jeste primanje odnosno prihvatanje islama osoba koja prihvati islam obavezno je obavezno je obavezno je da se okupa znači osoba kada prihvati islam kada uđe u islam obavezno je da se okupa I četvrta i peti, peta situacija ili moment jeste posle hajza, jeste posle hajza i nifasa. Znači kada, žena, kada ženi prestane hajz i kada je prestane nifas, tada u tom momentu, tada u tom momentu joj biva obavezno da se okupa. To je kada je u pitanju kupanje, kupanje koja su obavezna. Znači mimo toga, znači postoje kupanje koje su pohvalne, kao na primjer e, kupanje petkom, E, i tako dalje, znači što sada, o čemu sada ovdje ne govorimo. Također smo rekli, o stvari koje smo spomenuli, jeste da e, otklanjanje, odnosno uzdizanje hadesa ili hadesa, znači e, malog, to jest uzmanje abdesta ili velikog gusula, da biva, da biva vodom. I to je, da kažem, osnova. I važi za onoga, znači koji ima, koji ima vodu, koji nalazi vodu, ili Znači, i za onoga koji je mogućnost da koristi, da koristi vodu. Što znači da osoba koja e, nema vode kod sebe ili osoba koja ima vode međutim ne može, to jeste ne smije da je koristi, znači iz razloga bolesti ili slično toga, onda ta osoba kao što smo rekli u tom momentu, znači onda će ta osoba uzeti nešto što se zove tajemmum. Znači nešto što se zove, što se zove tajemmum. Znači još jednom ponavljam, znači u momentu da vode nema, ili u momentu da osoba ne može da koristi vodu. Znači, na primjer, e, doktor joj kaže da, znači, da, da, da kupanje, da korištenje vode, da joj šteti. U takvom slučaju će ta osoba uzeti, će uzeti tajemum. Dobro, način uzi, uzimanja tajemuma, način uzimanja tajemuma biva tako što se dlanovima, tako što se dlanovima, znači šakama, udari jedan put ili dva put. Znači, može jedan put, međutim u nekim predajama je spomenuto dva put. Međutim, ispravno je, znači da je dovoljno jedan put. Znači, da se otvorenim dlanovima e, dotakne zemlja ili nešto što je od zemlje. Znači, zemlja, e, kamen, pjesak i tako dalje. Znači, da se dotakne dlanovima, a zatim, nakon docanja dlanova, da se potare, da se potare lice. Znači, da se potare lice i posle lica da se potaru šake. Znači da se posle lica potaru šake, znači da se obuhvati cijelo lice, da se obuhvati cijelo lice sa potiranjem i da se obuhvate, da se obuhvate šake sa sa potiranjem. Znači to je, znači to je tajemum. To je nešto što se zove <clears throat> što se zove tajemum. I ono što ćemo još ovdje spomenuti jeste da uh, e, tajemum kao tajemum, znači on je na mjestu abdesta i gusula. I kvari ga sve ono što kvari abdest kvari ga se ono što kvari abdest ili što kvari gusu. Kao što ga kvari, znači, nestanak uzroka ili nestanak razloga koji mu dozvoljava tajemum. To jeste kada osoba, kada osoba, kada osoba šta? Znači, kada osoba e, ozdravi. Naprimjer, znači, e, osoba, znači, nije mogla da uzima e, abdest e, radi bolesti, onog momenta kada je ozdravila i kada je vidjela da može da koristi vodu, u tom slučaju, u tom momentu se pokvario, se pokvario tajemmu. Isto kao što se pokvari, kao što ga kvari, ukoliko se dođe sa nečim što, što kvari, što kvari abdest. Na primjer, osoba je uzela tajemmu umjesto abdesta i na primjer izvršila malu nuždu. Znači, mala nužda kvari abdest. Isto tako kvari, kvari tajemmu. Druga stvar, ukoliko se desi da osoba ozdravi, da osoba ozdravi, onda se pokvario njen tajemum. Zašto? Zato što je nestao uzročnik ili razlog radi kojeg je dozvoljen tajemum. Ili, na primjer, osoba uzela tajemum zato što nije imala vode. Međutim, došla i našla vodu. U tom momentu šta? Znači, pronalazak vode kvari, pronalazak vode kvari, pronalazak vode kvari njen, kvari njen, e, njen tajemum. Također ću ovdje, e, sada kada smo govorili o, e, kada smo govorili o stvarima, E, znači da je od uzročnika velikog hadesa, znači e, od uzročnika gusula, znači e, osnovni uzročnik toga je džunupluk, znači da osoba postane džunup, hajz i nifas. I kao što smo vidjeli, prihvatanje, prihvatanje, prihvatanje islam. Uh, ovdje ću kratko spomenuti neke propise, neke osnovne propise koje su vezane, koje su, koji su vezani za hajz, koji su vezani za hajz i nifas. Kad je u hajz i nifas, Allah vam dao svako dobro, ono što želim ovdje da spomenem jeste da iz, e, da iz žene izlaze tri vrste krvi. Da iz žene izlaze tri vrste krvi. Prva krv je krv hajza. Prva krv je krv hajza. I to je da kažemo prirodna krv koja izlazi žene svakog mjeseca. Koja izlazi žene svakog mjeseca. Druga vrsta krvi je krv nefasa. Druga vrsta krvi je nešto što zove nifas. I ono, i to je krv koja izlazi žene nakon, nakon porođaja. I treća vrsta krvi jeste krv koja zove krv istihaze. I to je krv koja izlazi, da kažemo, bolesti radi ili radi nekog poremećaja i tako dalje. E, Islamski učenjaci su, e, kada su spominjali propise, veza, e, propise hajza i nifasa, spomenuli su najmanju i najveću godišnju dob, kada, odnosno najmanju, najnižu godišnju dob kada žena, kada žena može da dobije hajz i najveću godišnju dob kada žena može da, znači da ima hajz, to jeste kada ženi prestaje, prestaje hajz. Pa sam prima rekli naj, manje sa, uh, najmanja godišnja dobu koju žena može dobiti hajz jeste ta i ta godina. A najveća godišnja dobu koju žene može da ima hajz jeste ta i to. Međutim, ispravno, ispravno mišljenje kod Abru Šijehu Islam ibn Taymiye i velike broj islamske učenjaka da ne postoji najniža niti najveća godišnja dob kada je u, pitak, kada je u pitanju početak početak dobivanja hajza, znači e, kada je u pitanju godišnja dob, niti da kažemo znači prestanak, to jeste kada više žena je kada se žena više ne smatra da dobiva hajz, to jeste krv koja se eventualno pojavi poslije toga, smatra će se krvlju, krvlju istihazi. Također, e, ispravno je mišljenje da ne postoji naj, e, najmanji period trajanja hajza, niti najveći period trajanja hajza. Jedan broj islamskih učenjaka su spomenuli, na primjer, kažu najmanji period trajanja hajza jeste e, tri dana. Što znači da ako bi, žena, ako bi ženi e, se pojavila krv dva dana, znači nije bilo tri dana nego dva dana, onda ta dva dana se neće smatrati krvlju hajza, nego će se smatrati krvlju istihaze. Ili su neki rekli, najmanje jeste 24 sata. Neki su rekli, najviše što može kod žene trajati hajz jeste 10 dana. Što znači da mimo 10 dana da je to krv istihaze. Međutim, ispravno je mišljenje, znači da ne postoji znači, najmanji period trajanja hajza, niti najveći period trajanja hajza. Zato što je ono došlo u Koranu i sunnetu, jeste da se hajz veziva za pojavu krvi i prestanak biva kada krv, kada krv, kada krv prestane. Tako da, ne, da ispravno mišljenje, i to je također da bir šehr Hrussam ibn Taymiye, rahmetullahi alaihi, da ne postoji naj, da kažem, najmanji period trajanja hajza, niti najveći period, niti najveći period trajanja, trajanja hajza. Od pitanja uh, koje eh, koje je bitno da, da, da znate znači, e, ove stvari. Znači, naravno, kada kažem da znate, to isto tako da prenosite, da drugima to spomenu, spomenete. Jeste da ono, e, e, i pitanje koje se često postavlja, jeste na koji način žena, zna, e, na koji način će žena znati prestanak, prestanak hajza. Znači, žena prestanak hajza, e, prestanak e, hajza i počest, početak tuhora čistoće, znači, biva jedna od dva načina. Ili da se desi da žena vidi bijeli iscelak, znači jasan bijeli iscedak, znači to je znak prestanka hajza, ili da žena vidi suhoću, ili da žena vidi suhoću. Znači jedan od ova dva, o, o, jedan, e, e, jedna od ove dvije pojave se zovu, znači su znakovi prestanka, prestanka hajza, prestanka hajza kod, kod žene. Također pitanje koje se često postavljaju, koje želim da spomenem, jeste e, pojava takozvane sufre i kudre, a sufra vol kudre. Znači žute i smečkaste boje znači prije hajza ili u toku hajza ili posle hajza. Znači ovo je znači, jedna stvar koja da kaže mnogo, mnogo se dešava. Naprimjer, e, žena u većinu slučajeva zna znači, kako, e, koje boje ili kakva je krv njenog hajza. Međutim, dešava se, na primjer, da u početku da se pojavi krv koja je žučka s te boje ili smečka s te boje, dalje, pa se postava pitanje da li je to krv hajza ili nije to krv hajza. Također, ženi se pred kraj e, pojavi, znači e, krv ne, ne biva crvena, ili jako crvena, nego postaje smečkasta ili žučkasta i tako dalje. Znači, da li se to smatra, da li se to smatra hajzom ili ne? Znači, e, odgovor na ovo pitanje glasi na sljedeće. Znači, prvo, kada je prvo pojava ovih boja, znači žučkaste ili smečkaste, znači prija, prija pojave, prija pojave hajza. Prija pojave hajza. Znači, ispravno je mišljenje, znači da pojava ove boje, prije pojave hajze da se ne smatra, da se ne smatra hajzom. Nego žena ukoliko očekiva, ukoliko čekiva hajz. Pa na primjer, pojave se, znači žena zna kada će joj otprilike doći hajz ili da zna to na osnovu bolova u stomaku ili da zna e, na osnovu dana u mjesecu i tako dalje. Međutim, tih dana ili tih momenata, znači vidi žutu ili smečka boju. Znači, da li se to smatra krvlju hajze ili? Jedan broj islamski učenjaka kaže da pojava žute i smečkaste boje u vremenu kada žena očekiva hajz, to jeste u vremenu njenog adeta, da se to smatra hajzom. I da pojavu takve boje, da, da, da, da, da, da pojava e, te boje, da se to smatra početkom hajza. Međutim, ono mišljenje koje spravni, Allah najbolje zna, i to da bi ših Husaymina, znači jeste da početak hajza pojavi kada žena vidi jasno crvenu krv. Znači, kada jasno crvena krv se pojavi, to se smatra početkom hajza. Dok prije toga, znači pojave žučkaste, smečkaste boje, i tako dalje, znači nema propis hajza. Nema propis hajza. To je, kada je u pitanju šta, znači pojava ovih boja prije nastupanja, prije nastupanja hajza. Dobro. Sljedeći moment, sljedeća stvar jeste pojava ovih boja unutar samog hajza. Znači, na primjer, da se ženi tokom hajza dešava promjena boje, pa na primjer, u određenom danu vidi jako crvenu krv, pa se pojavi smečkasta ili žučkasta, pa opet Znači, žučkasta i smečka smečkasta u toku hajza se smatra hajzu. U toku hajza se smatra, u toku hajza se smatra hajzu. Dobro. Sljedeći moment, ili treći moment, jeste pojava žučka žučkaste i smečka smečkaste boje e, na kraju hajza. Na kraju hajza. Pojava ove boje, prije nego što žena vidi jasno, e, prije nego što vidi znak prestanka hajza, se smatra hajzu. Znači, pojava žučka žučkaste i smečka smečkaste boje prija suhoće ili prija E, bijelog isjetka, to se smatra čime? Smatra se hajzom. Međutim, kada žena vidi bijeli isjetak ili kada vidi suhoću, ono što se poslije toga pojavi od ovih pomenutih boja se ne smatra, ne smatra hajzom. Ono se ne smatra hajzom. Znači, još jednom ponavljam, znači, nakon što žena vidi čistoću, znači, bilo da, bilo, bilo da, da, da vidi bijeli isjedak ili, znači, da vidi suhoću, nakon toga što vidi od žute i smečkaste boje ili eventualno krvi, znači to se ne, to se ne smatra, ne smatra hajzom. Na osnovu, znači, e, riječi e, Ummu Atije gdje kaže kunna la na'uddu as-sufra wal kudra ba'da tuhri shay'a. Znači nismo smatrali, znači nismo sma, smatrali žutu i smečkastu boju boj nakon čistoće ničim, to jest nismo je smatrali, nismo je smatrali krvlju. Nismo je smatrali, nismo je smatrali, u stvari nismo je smatrali da je, da je od hajza. E, još e, jednu meselu koju ću postavi, e, spomenuti, e, jeste e, ukoliko se desi da nastupi namasko vrijeme. Žena je bila u čistoći i nastupila je namasko vrijeme i žena nije klanjala. Na primjer, e, nastupilo je podne, e, je podne, vrijeme podne namaza, žena nije obavila žena nije obavila namaz i dobila hajz. Dobila hajz. Da li kada se očisti, da li će naklanjati taj podne namaz ili neće, znači ovdje kod islamskih učenjaka postoje više mišljenja. Međutim, ono mišljenje koje ispravni Allah najbolje zna, da ukoliko je prošlo od namazskog vremena toliko da je mogla da obavi e, jedan rekat, jedan rekat namaza, znači naklanjaće, naklanjaće taj, naklanjaće taj namaz. Tako isto slučaj kada se žena očisti, kada se žena očisti, očisti od hajza. Kada se žena očisti, ako se žena očistila od hajza, znači i toliko, toliko da je ostalo, od namaskog vremena da može da obavi da, jedan rekiat namaz, obavezna je kada se okupa da naklanja, da naklanja taj namaz. Na primjer, žena se očistila, e, žena se očistila, na primjer, prije ikindije, međutim, prije ikindije na toliko da je mogla da klanja, da klanja jedan rekiat. Znači, kada se okupa, znači, klanja će i podne i klanja će, klanja će ikindiju, Allah, Allah najbolje zna. Znači, ovdje je mirilo šta? Znači, da li je, znači da li je prošlo vremena ili da li je imala vremena onoliko koliko je mogla, onoliko koliko je mogla da obavi, koliko je mogla da obavi jedan rekat, jedan rekat namaz. Dobro. Mi se vraćamo uh, na govor pisca, da mu se Allah Đelešanu usmiluje, a to je da smo došli do, do govora kada je u pitanju abdest gdje pisac, da mu se Allah Đelešanu kaže وَأَمَّا فَرُودُهُ فَسِتَّ kada, kada su pitanju farzove abdesta, njih je šest. Pisac je ovdje spomenuo farzove abdesta, to jeste koje su stvari farzovi prilikom abdesta, pa je spomenuo da je to, da je to šest stvari. Znači prva stvar, gastru lođi. Znači prva je pranje, pranje lica. I doće, znači je došlo u govoru pisa da kada je u pitanju lice, da je granica lica od, znači kada je u pitanju, znači od mjesta gdje niče kosa, znači od mjesta gdje niče kosa, svejedno znači da li čovjek imao kosu, ne imao kosu, međutim onda gdje obično niče kosa, znači od vrha, pa dole do dna, do dna brade, do dna brade, znači to je, znači to je granica, da kažemo, lica. I, da kažemo, uh, po dužini, znači od uha pa do uha. Znači, oda, znači uh, e, od, od mjesta gdje niče kosa pa do dna brade i od uha do uha, znači to je granica, to je granica lica i to je ono što je obavezno da čovjek, obavezno da čovjek opere. Znači, ili islamski učenjaci kažu, uh, da ono, znači, e, kada gledaš čovjeka u lice, ono što vidiš od njegovog lica, znači to se smatra licem. Kada čovjek, čovjeka gleda pravo lice i ono što vidi od njegovog lica, znači to se smatra, to se smatra licem koje je obavezno, koje je obavezno da se šta? Da se, da se opere. Kaže, i ovdje je pisac spomenuo, kaže, وَمِنْهُ الْمَدَّةُ وَلِسْتِنْشَاقِ I od toga je pranje usta i nosa. Znači, mišljenje koje je odabro ovdje pisac, znači to je mišljenje imam Ahmeda, znači s obzirom da je šejh Muhammed ibn Abdullah rahmetullahi alejhi u osnovi bio hanbalijskog mezheba, znači ovde većinu stvari koji spominje jeste e, po mezhebu imama Ahmeda, a to je da je pranje usta i nosa obavezno. Znači pranje usta i nosa da je obavezno. Za razliku, znači to je mišljenje imama Ahmeda, za razliku od jednog broja islamskih pravnika koji smatraju da je li da je naravno da je pranje lica, pranje lica obavezno po konsenzusu, međutim kada je u pitanju pranje usta i nosa, je takozvana madmada ili stenša, tu postoji razilaženje. Pa ima Mahmed kaže da je obavezno, dok drugi kažu da je pohvalno, dok drugi kažu da je pohvalno. Međutim ono mišljenje znači kojem se čini ispravni Allah najbolje zna, jeste da je pranje lica, da je pranje usta i e, nosa, da je obavezno. Iz više razloga. Prvo, zato što su usta i nos sastavni dio, sastavni dio lica. Sastavni dio lica. Znači koje je naređeno, inače znači da se opere. Druga stvar, radi e, da kažemo e, poslanikove sallallahu alaihi wa sallam prakse, gdje nije prenešeno nikada od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je ostavio pranje, da je ostavio pranje usta i nosa. Gdje se ne prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada ostavio pranje usta i nosa. Naravno, islamski učenjaci su spomenuli još dokaza kada je pitanje ovo, međutim, ja se zadovoljim samo sa ovim što sam spomenuo, a to je kontinuitet prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam i druga stvar jeste što su usta i nos, znači sastavni dio lica. I također, možemo dodati, jeste što je došlo u hadismu poslanika alaihi salatu wa sallam, naredba, naredba pranja usta i nosa. Naredba pranja usta i nosa. Dobro, poslije toga je pisan spomenuo, znači granicu lica što smo spomenuli, I znači to je prvi od farzova. Zatim kaže وَغَسْلُ لِيَدَيْنِ إِلَى الْمِنْفَقَيْنِ Znači pranje, e, pranje ruka do iza lakta. Znači pranje ruka do iza lakta. Znači pranje ruka do iza lakta podrazumijeva znači od vrha, od vrha prstiju pa do iza lakta. Znači lakat znači ulazi, ulazi u to. Znači ovdje, e, još jednom kažem, znači od vrha prstiju pa do, do iza lakta. Ovdje se dešava, znači često jedna velika greška koju čine ljudi kada uzmaju abdest. A to je da uh, e, jeli, uh, e, svojstvo ili način izgleda abdesta je sljedeći, da čovjek prvo opere šake. Jel tako? Pa kada opere šake, onda počinje sa, onda počinje sa abdestom. Međutim, ono pranje, da kažemo šaka, na početku uzmanja abdesta, to je, pranje šaka je pohvalno. Znači, to je nešto što je pohvalno. Da čovjek prije nego što počne uzmat abdest, da opere svoje, da opere svoje šake pa poslije toga ide sa pranjem usta i nosi sa pranjem lica. Međutim, ovo pranje šaka nije pranje ruka koje je naređeno. I zato se desi, na primjer, da ljudi operu šake, pa operu lice, pa onda kada peru ruke do izalakata, peru od šake do lakta, ne peru šake. Znači, to je neispravno. Znači, to je stvar koja je neispravno i to je, znači, taj abdes nije ispravno. Zašto? Zato što se izostavilo pranje, Znači ovoga, znači izostavilo se pranje šaka. I zato mu stvar Allah dao svako dobro zapamtite. Znači, a to je da kada se kaže pranje ruka iza šaka, misli se ponovno pranje šaka, ponovno pranje šaka i znači koje biva od, od vrha prstiju pa do, pa do iza, pa do iza, do iza lake. Zatim, e, sljedeća stvar jeste u omeshu džami ras, u aminhu uzunan. I potiranje cijele glave i od toga je potiranje ušiju. Potiranje cijele glave i od toga je potiranje ušiju kada uh, potiranje glave obavezno i to je konsenzus islamskih učenjaka. Međutim, kod islamskih učenjaka je došlo razilaženje, znači koliko se potire od glave. Koliko se potire od glave. Pa jedan broj islamskih učenjaka kažu četvrtina glave. Jedni kažu, kao što je kod imama Šafije, samo nekoliko dlake da potareš ispravno. Međutim, ispravno mišljenje, i to je ono što je spomenuo pisac, to je mišljenje imama Ahmeda, jeste da je obavezno potiranje cijele glave da je obavezno potiranje, da je obavezno potiranje cijele glave. I to je ono što je bila praksa Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. A to je čovjek kada potire glavu, znači da potire, da potire cijelu svoju glavu. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam kada bi potirao glavu, znači počeo bi od početka, od početka glave, od početka kose, pa bi došao do, do iza vrata, pa bi ponovo vratio, pa bi ponovo vratio svojim rukama. Znači, pohvalno je čovjek kada ode, da vrati svojim rukama. Međutim, kada bi samo potrilo jedan put, bez vraćanja bilo bi, bilo bi ispravno. Kada u pitanju žena, s obzirom da u većinu slučajeva žena ima dugu kosu, znači ona nije obavezna da potire cijelu kosu, nego da potire znači, na način na oblik, onako kao to čine muškarci, znači da potire do, do, e, do iza vrata i da vrati. Znači to je to je dovoljno kada je u pitanju, to je dovoljno kada je u pitanju potiranje, kada je u pitanju potiranje, potiranje kose. I ovdje je pisac rekao, wa minhul uzunan, jo to znači potiranje, potiranje ušiju. Zatim pisac je rekao va gaslu ređelejni ila l'ka'bejni. I pranje noga do iza članaka. I pranje noga do iza članaka. Znači pranje noga je obavezno i ono biva, ono biva do iza članaka. I naravno postoje po, posebni propisi znači, koji su vezani za mes, za činjenje mesha po mestvama ili, ili po čarapama. Međutim, o tome ćemo neki drugi, neki drugi put govoriti. I to su četiri stvari znači koje su spomenute jasno u ajetu koje je pisac ovdje spomenuo kao dokaz, a to je šest ajet sura Al-Ma'ide. Znači, a to je, e, e, to je e, šesti ajet sure, sure Al-Ma'ide. Dobro, e, zatim poslije toga, posle toga je pisac je spomenuo e, druga dva dokaza, At-tartibu wal-muwalatu. At-tartibu wal-muwalatu, a to je redoslijed i, e, i uzastopnost pranje, znači redoslijed i uzastopnost. Znači šta znači redoslijed? Redoslijed znači da se abdest uzima redoslijedom kako je to došlo. Znači kojim redoslijedom? Znači da opereš, opereš šta? Opereš lice, zatim opereš ruke, zatim učiniš mes, zatim, zatim opereš svoje noge. Što znači da ako bi čovjek opro noge, pa tek onda e, da kažemo potro mes ili opro lice, znači to je neispravo. Znači to je, to je neispravo. I poslije više dokaza koji ukazuju na ispravnost ovoga, mada jedan broj islamskih učenjaka znači da znate, znači bio na mišljenju da e, redoslijed nije obavezan, međutim redoslijed, redoslijed je obavezan. Znači ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka jeste da je redoslijed pranje ovih dijela, e, redoslijed pranja udova abdesta da je, da je obavezan. Naravno, izuzetak je kada su u pitanju, na primjer, e, pranje ruka. Da kažemo, kada čovjek pere ruku, znači desnu i lijevu, Znači, pohvalno je da prvo opereš desnu, pa da onda opereš, da onda opereš lijevu. Međutim, ako bi ruke, ako bi čovjek prvo opro lijevu ruku, pa onda desnu, znači to je ispravno. I to je konsenzus islamskih učenjaka, kao što je spomenuo veliki imam Nevevi i Nukudam al Maqdisi i drugi, znači da je konsenzus da je abdest ispravno ako bi čovjek opro lijevu, pa onda, onda desnu, onda desnu, onda desnu ruku. Zatim, e, i slede i posljednja stvar jeste da ono e, znači e, farz e, šesti farz abdesta jeste al-muwarat jeste uzastopnost znači da čovjek znači kada pere kada uzme abdest da ne pravi prekid prilikom pranja abdesta znači da se ne desi na primjer da čovjek uzme pola abdesta pa na primjer zazvoni telefon pa ti odješ tamo ispričaš se na telefonu i da se vrati še preš ostaje dijelova znači ne znači mora da bude uzastopnost dobro ako bi se desio mala pauza mali prekid znači nema nema veze Međutim, šta je granica većeg i, mal, i manjeg prekida? Veliki broj islamskih učenjaka je rekao, jeste da se uh, dio koji se opro zadnji, da se ne osuši, da se ne osuši, pa da onda, ako bi se osušio, znači tu se prekino, tu se prekino, prekino abdest. Znači, moraš da, znači, ako napraviš manju pauzu u smislu da, da se pomjeriš par koraka, da nekome nešto kažeš, da se vratiš, uzmeš abdest, nema, znači nema zapreke. Međutim da napraviš veću pauzu, da napraviš veću pauzu, znači to je šta? Znači to je to je neispravno. Znači da napraviš veću pauzu, to je neispravno. Kaže posle toga je pisao spomenuo o delilu tartibi hadif, kaže dokaz radosti je da jeste hadis, naravno ovdje pisa s obzirom da je djelo kratko, spomenuo ukratko, znači ukratko spomenuo dokaz. Pa dokaza koji je spomenuo jeste hadis, Ja poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ibeda bima bada Allahu bihi počnite s onim sa čim je Allah počeo. Znači ovaj jedan duži hadis koji je došao u sahihu imama muslima, međutim ovaj rivajt je došao u sunenu imama Nasaija. U sunenu imama Nasaija gdje Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam rekao u obliku imperativa Ibeda u bima beda Allahu bihi. Počnite s onim sa čim je Allah počeo. To jeste, znači počnite, znači kako je došao redoslijed, kako je Allah Đalešanu spomenuo, tako počnite, tako počnite i vi. A kaže u dalilu muwalati hadisu sahibil lum'a. Kaže a kada u pitanju e, kada u pitanju kontinuitet ili neprekidanje jes ili konstantnost jeste hadis znači gdje se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem vidio čovjeka a da je na njegovom stopalu ostao da kažemo ostalo suhoće koliko je jedan dirhem to jest da nije oprao lam yusibha alma pa mu je poslanik sallallahu alaihi ve sellem fa amara bil i'ada pa mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ponovi da ponovi svoj abdest znači došlo u hadisu da mu je naredio da ponovi svoj abdest i da, da ponovi da ponovi svoj namaz znači gdje je dokaz ovde znači dokaz je ovde što mu božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao znači nije rekao da opere samo ono što mu je znači da opere samo ono što mu je ostalo nego mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da obnovi i abdest i namaz i možete znači zabilježiti da dokaz ove stvari Znači prije svega je hadis koji je zabilježi ima muslim u svom sahihu od Omar ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uh, vidio čovjeka odnosno da je čovjek se abdestio, pa ostavio koliko je nokat na svom stopalu, a to nije opravo. فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال pa ga je vidio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa mu je rekao, irđi fa ahsin vudu'ak, vrati se i obnovi, odnosno i uljepšaj svoj abdest. Vrati se i uljepšaj svoj abdest. Fa rađa'a thumma salla, pa se taj čovjek vratio i ponovo klanjao. Pa se taj čovjek vratio i ponovo klanjao. Znači ovaj hadis zabilio ljeko, ima muslim u svom sahihu, od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Znači, šta je ovdje E, dokaz za ovu stvar jeste da Boži je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije rekao da znači operi samo ono što ti ostalo da opereš. Nego mu je Boži je poslanik sallallahu alaihi wa sallam e, nego mu je naredio da ponovi, da ponovi svoj šta? Da ponovi svoj abdest. I drugi dokaz koji također možete spomenuti, znači ono što je u stvari spomenuo šijeh u samom metnu, je hadis koji se prenosi od čovjeka koji je bio ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači nije spomenuto njegovo ime, međutim, džihalatu sahabi la te dobro, kao što se kaže u terminologiji hadisa, nepoznavanje ashaba ili imena ashaba koji prenosi, ne škodi hadisu. Zato što su svi ashabi pravedni. Međutim, ako bi se desilo u senadu mimo ashaba da postoji čovjek za koga ne znamo ko je, znači to je, do, to je znak slabosti hadisa. Međutim, džihalatu sahabi la te dobro. Međutim, e, nepoznavanje među ashabima ko je ko, znači to ne škodi. Pa se ovom hadisu kaže da, da je čovjek koji bi ashab Allah od poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači da prenosi, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio čovjeka koji klanja. A na vrhu njegovog stopala je bilo koliko je dirhem, što nije oprao vodom. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da ponovi i abdest i namaz. I ovaj hadis je zabilježi imam Ebu Davud, zabilježi Ebu Davud u svom sunanu. Zabilježi Ebu Davud u svom sunanu. Dobro. E, naravno, ovdje od stvari e, e, znači, koje šejih nije spomenuo kada je e, govorio o furudu vudu, o farzovima abdesta, međutim, govor o tome je prethodio i možete, znači, e, možete spomenuti, znači, znači bi, uh, u stvari kada uh, da se ne znači ši kada je spomenuo o šartove znači preduslove spomenuo je nijet znači da neko ne pomisli da ode da da, da s obzirom da ode ši spomenuo šest farzova abdesta nije spomenuto nije znači da nijet nije da nijet nije ne znači čovjek mora da ima namjeru kao što smo kao što smo kao što smo kao što smo rekli međutim spomenuti je među šartovima ne među farzovima Sljedeća stvar koju spomenuoš jeste da kaže hukmu tasmijeti fil vudu, odnosno jeste da je spomenuo, znači propis uh, učenje ili spominjanje bismile prije uzimanje abdesta, odnosno tesmije. Kaže, وَوَاجِبُهُ أَتَّسْمِيَةُ مَعَ الذِّكْرِ Znači, še je spomenuo da vađiba abdesta, da je vađiba abdesta, odnosno da je jedan vađib abdesta. Znači, naravno, kao što ćete vidjeti kad budemo govorili kasnije, da kada je u pitanju namaz postoje razlike između farza, odnosno između rukna i vađuba. Znači, a to je da vađib Eh, ako se ostavi i zaborava, znači on se može nadoknaditi. Međutim, to je na primjer u namazu. E, eh, što, međutim, rukn, ako se ostavi, on se ne može nadoknaditi. Pa je ovdje še spomenuo da je eh, spominjanje bismile prije abdesta, da je obaveza ma'ad zikr, da je to obavezno ako se čovjek sjeti. Znači što bi bilo ako bi čovjek zaboravio da spomene bismilu, ne bi, ne bi mu škodilo. Međutim, ono mišljenje koje je ispravno jeste da je spominjanje bismile pri abdesta sunnet. Znači ovdje je spomeno da je obaveza spominjanje bismile ukoliko se čovjek sjeti, međutim ispravno je da je spominjanje bismile da, svejedno da li sjetio se čovjek ili ne, da je sunnet, a ne vađib. I ovo je mišljenje odabro šeheh Husaymin, rahmatullahi alihi. Da je spominjanje bismile pri abdesta sunnet, a ne, a ne vađib. Znači svejedno da li se čovjek sjetio ili ne. E, iz razloga, razlog tog, tome je nepostojanje vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na obaveznost. Nepostojanje vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na obaveznost. A što se tiče hadisa koji je zabilio žebu Davud u svom sunenu, u kojem se kaže La vudu'a liman lam jedhkur isma Allahi alaihi, da nema abdesta onaj koji ne spomene Allahovo ime, ono mišljenje što je ispravno jeste da ovaj hadis slab. Ono mišljenje koje je ispravno jeste da ovaj hadis slab. I kaže imam Ahmed, da nije ništa vjerodostojno došlo u ovom poglavlju. Da nije ništa vjerodostojno prenešeno u ovom poglavlju. U kojem poglavlju? Znači, spominjanje bismillah prije uzimanja, prije uzimanja, prije uzimanja abdesta. O spominjanju bismillah prije, prije uzimanja abdesta. Dobro. Zatim, e, poslije toga je spomenuo, وَنَوَاقِدُهُ ثَمَانِيَ A stvari koji kvari abdest je osam. Znači, stvari koji kvari abdest je osam. Znači, nakon spominjanja farzova abdesta, ših je spomenuo stvari koje, koje kvare, znači, stvari koje kvare abdest. E, stvari koje kvare abdest je osam, kao što je spomenuo ših, i kao što ćemo, znači, vidjeti, znači, e, neke od ovih stvari je ispravno da ne kvare abdest, međutim, ših je ovdje spomenuo shodno, znači, mezhebu imama Ahmeda, znači, gdje u većini dijela se spominje da je osam stvari koje kvare koji kvare abdest. Prva stvar koju je spomenuo šehe jeste al kharij min as sabilein, ono što izađe na jedan od dva otvora. otvora. Znači ono što izađe na jedan od dva otvora, znači to kvari abdest, svejedno što izađe. Znači, e, u očinu slučaju to biva velika i mala, velika i mala nužda, međutim ponekad se može desiti da radi bolesti, radi ovoga da izađe krv, tako da u tom slučaju, u tom slučaju kvari abdest. Znači ovdje E, također možemo spomenuti znači, pitanje koje se često postavlja, a to je bijelo pranje kod žena. Znači, iako oko, ovog, e, oko ove mesele postoje više, znači, postoje više, onaj, e, da kažemo, više mišljenja, znači, pogotovo koje se spominju zadnje vrijeme, znači, normalno, i možete potražiti, međutim, ono mišljenje koje se meni čini ispravnim, ispravnim jeste da bijelo pranje kvari abdest. Jeste da bijelo pranje, da bijelo pranje kvari, pra, kvari abdest i također, ono što mi se čini, znači ispravni mjesto da, da se smatra neđasetom. Allah najbolje, Allah najbolje zna. Znači prva stvar jeste al-kharij min as-sabilayni. Znači ono što izađe na jedan, ono što izađe na jedan od dva, ono što izađe na jedan od dva otvora. Ono što izađe na jedan od dva otvora. Zatim druga stvar koju je spomenuo šejh jeste wal kharij al-fahish an-najis min al-jasad. E, izlazak puno nečistoće iz tijela izlazak puno nečistoće iz tijela. Znači šta znači izlazak puno nečistoće iz tijela? Znači misli se da iz čovjeka, na primjer, izađe krv. Da iz čovjeka izađe krv. Naravno, kod jednog broja islamskog čenjaka, kao što to slučaj kod Hanefija, na primjer, kod njih nek izađe malo krvi, znači abde se kvari. Međutim, jedan broj islamskog čenjaka kaže, ako izađe krv, ili gnoj, ili su krvica, međutim, izađe mnogo. Da se u tom slučaju kvari, kvari abdest. I to je mišljenje imama Ahmeda. Znači, To je mišljenje imama Ahmeda i to je prenešeno od nekog broja sahabe tabiina. Od nekog broja tabiina. Međutim, ono mišljenje koje je ispravnije jeste da neđaset ko izađe iz tijela da ne kvari abdest. Znači krv, znači kao primjere spominjemo, znači bilo je mnogo, bilo je malo, znači ne kvari abdest. I to je mišljenje, to je mišljenje ispravnije, Allah najbolje zna. Zato što ne postoji u sunnet poslanika sallallahu sallam vjerodostojan tekst koji ukazuje koji ukazuje na znači koji ukazuje na to, znači da krv, da druga, da drugi, da džasa, da kvari, da kvari, da kvari abdes, Allah ne bude zna. I ovo je mišljenje, ovo je da bri ših bin baz i velikog, velikog broja ulema. Zatim treća stvar jeste zavalu al-aql znači da čovjek ostane bez razuma. Znači ukoliko bi se desilo, znači da čovjek izgubi razum i ostane bez razuma, u tom slučaju se, u tom slučaju se kvari abdes. Znači prijateljno gore smo znači druga stvar koju je spomenuo a to je izlazak mnogo nečistoće iz tijela, znači rekli smo da je ispravno mišljenje da to ne kvari, da to ne kvari abdest. Treća stvar jeste e, da čovjek ostane bez razuma. Znači, na primjer, da se desi da čovjek padne u nesvijest ili da kažemo da čovjek zaspe. Znači, da čovjek padne u nesvijest ili da čovjek zaspe. Ako bi čovjek pa u nesvijest, znači izgubi abdest. Kada dođe svijest, kada dođe sebi treba da se abdesti. I na primjer osoba kada zaspe. Osoba kada zaspe, znači sanji od stvari koji kvari abdest. Međutim, ovdje sad kod islamskih učenjaka postoji da kažemo, dosta mišljenja koja vrsta sna kvari abdest. Koja vrsta sna kvari abdest. Pa ono što možete zabilježiti ukratko, znači jeste prije svega da znate da postoje više mišljenja, međutim ono mišljenje koje je odabrano jeste da duboki san, znači duboki san gdje čovjek izgubi osjećaj, znači da duboki san je taj koji kvari abdest. Međutim, da kažem ako čovjek ono kunja ili malo zaspe, to znači ne kvari, ne kvari abdest. Znači duboki san je znači ono što kvari, što kvari abdest. Dokaz toga je hadis, znači dokaz tome možete spomenuti, znači hadis koji je zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Anasa radijallahu ta'ala anhu, da kaže, kane ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jenamun, thumma yusallun, wala yetavadda'un. Da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam spavali, a zatim da su klanjali, a ne bi se abdestili. A ne bi se abdestili. Znači spavali su, a zatim su klanjali, a ne bi se abdestili. Znači ovdje se ne misli znači, da san ne kvari, nego misli se da bi ono malo zaspali. A to je, znači došlo je e, rivajet kod imama Ebu Davuda, koji glasi, kan ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jantaziruna l'iša al-akhira hatta tahfiqa ruusuhum. Znači da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam čekali jaciju namaz, tako da bi im glave oborili se. Znači ono kada čovjek sjedi, pa mu se obori glava, kada zaspe, hoće da zaspe. Tako da bi im glave se obarali. Thumma yusallun wala yatawadduna. Zatim bi klanjali i ne bi se ne bi se abdestili. Ne bi se, ne bi se abdestili. Dobro. E, sljedeća četvrta stvar koju je spomenuo ovdje pisac jeste mesul mrati bi šehova. Dota, e, da čovjek dotakne ženu sa strasti. Da čovjek dotakne ženu sa strasti. Znači čemu mišljenje koje je spomenuo e, šir rahmatullahi alihi ovdje je mišljenje, odnosno prihvaćeno mišljenje mezemu imama Ahmed. I po pitanju ove, ovog pitanja postoje tri mišljenja. Postoje tri mišljenja. Znači, prvo je mišljenje da, dot, da e, čovjek dotakne ženu, znači da kvari abdes svejedno bilo sa strasti ili bez strasti. Da samo doticanje žene, da kvari abdes. Osim normalno žene koja mu, žena koja su mu mahrem. Međutim, ne njegove, ne njegove žene, supruge, nego žena koje su mahrem kao na primjer da dotakne majku, da dotakne sestru, to ne kvari abdest. Međutim, mimo mahrema, znači stalni mahrema da dotakne, na primjer da dotakne ženu koja mu nije mahrem, ili da dotakne svoju ženu, znači svoju suprugu, znači to kvari abdest. Svejedno bilo sa strast ili bez strast. I ovo je mišljenje mama Šafi. Na osnovu, hadi, na osnovu ajeta, Allah je šanu kaže, evo la mestumu nisa. Međutim, ispravno ovde, ili da dotaknete žene, znači da se ovde misli na odnos. Da se misli na odnos. I ovo je mišljenje imama Šafije, znači da samo doticanje žene da kvari abdest. Drugo mišljenje, jedno mišljenje što je ovdje mišljenje imama Ahmeda, znači mišljenje u mezemu imama Ahmeda, da ukoliko čovjek dotakne ženu sa strasti, da to kvari abdest. Naprimjer, e, čovjek dotakne svoju ženu, znači suprugu, sa strasti, znači sam, sam je ta njegov doticaj žene koji sa strasti kvari abdest. I to je ono što je ovdje spomenuo šir. Međutim, mišljenje koje je ispravno, mišljenje koje je ispravno, i mišljenje, da kažem usput i džumhura, i odabro veliki broj lame, ko što je Šihe bin Baz, rahmatullahi alihi drugi, jeste da doticanje žene ne kvari abdest. Sedno bilo sa strasti ili bilo bez strasti. Osim ako uzrokuje, da kažemo, osim ako uzrokuje, na primjer, e, takav, da kažemo, nadražaj, da dođe do izlaska sluzi ili nečega. Znači, to je druga sada stvar. Međutim, ulema to e, napominje ovdje. Međutim, sami doticaj kao doticaj žene, znači ne kvari, znači ispravno mišljam da ne kvari, da ne kvari abdest. Da ne kvari, da ne kvari abdest. Peta stvar koju spomenuo še jeste da kaže mesul farđi bil jedi kubulan kana au doburan. Znači, doticanje stidnog mjesta, znači jedno bilo sa prijeda ili sa traga. Znači, kvari, kvari abdest. I ovo je, ovo e, što je spomenuo e, šir rahmatullahi alihi, znači kao što, e, znači naravno je mišljenje imama Ahmeda, također mišljenje imama Šafije, ovo ispravno mišljenje. Znači to je da je doticanje polnog organa, znači kvari, kvari abdes. I to je mišljenje, znači jednog broja uleme, znači ovdje također imamo kod islamsku činjaka tri mišljenja. Ovo spominje da znate, znači da najidžete, ako najidžete u letatur, da znate, na primjer kod imama Ebu Hanife, doticanje polnog organa ne kvari abdes. E, kod imama Malika, pravi razlika koje se strasti ili bez strasti. Međutim, veliki broj uleme, kao što je kod eh, imama Ahmeda, imama Šafije, to jeste kod Šafije Anbelija, jeste da docanje polnog organa, svejedno bilo sa strasti ili bez strasti, ono kvari abdest. I to je mišljenje ispravnije radi tekstova koji pučuju na ovo. Od toga je hadis od Busre bin Safan. Znači, ono što možete spomenuti jeste hadis od Busre bin Safan, gdje prenosi da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao man masa zekarahu fal jete vabba. Ko dotakne svoj polni organ neka se abdesti. I ovaj hadis je zabilio imam Tirmizi u svom sahihu, u svom sunetu. Man masa zekarahu fal jete vabba. Ko dotakne polni organ neka se neka se abdesti. I ovo naravno podrazumijeva, znači bilo da čovjek dotakne svoj polni organ ili polni organ drugog, znači kvari se abdesti. Pogotovo znači ovdje čije se postavlja pitanje, znači da žena kada pere dijete, ukoliko dotakne polni organ djeta i tako dalje, da li se gubi abdest, ispravno je da se abdest gubi radi, znači radi vjerodostojni hadisa, kao što je hadis Busre bin <clears throat> Safan, gdje poslanik sallallahu sallam kaže, men mese zekero felijeta Allah, ko dotakne polni organ, neka, neka se abdesti. I šesta stvar, znači šesta stvar koju je spomenuo šeif, i to je mišljenje imama Ahmeda za razliku od džumhura, a to je eklu lahmel džuzuru. E, jedenje džezul, uh, jedenje mesa, devnog mesa. Znači jedenje devnog mesa, uh, jedenje devnog mesa kvari, jedenje devnog mesa kvari abdest. I to je mišljenje koje ispra, ispravnije na osnovu dokaza i sunnata Allahovu poslanika sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam, kao što je hadis koji je zabilio žima muslim u svom sahihu Džabra ibn Samure, da je poslanik pitao, poslanik, da je čovjek pitao Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ala tawadda min luhum il ghanam, hoćemo li se abdestiti kada jedemo uh, meso od ovaca, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam neko in šite fe te vodba, mi in šite fe la te vodba. Ako hoćeš abdestiti se, ako nećeš, nemoj se abdestiti. Pa onda je opi, to e ne te vodba u min luhum il ibil. Da li ćemo se abdestiti kada jedemo devino meso, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, naam te vodba min luhum il ibil. Da, abdesti se posle devinog, posle devinog mesa. Hadis je, kao što sam rekao, zabilio žima muslim, u svom sa ih od Džabere ibn Samore, radijallahu ta'ala anhu. I vjerodostojni hadisi ukazuju, ukazuju na ovo, mada, znači, mišljenje većine islamskih učenjaka, znači, mišljenje Hanefija, Malikija i Šafija jeste, znači, da nije obaveza da sabdesti posle devinog, devinog mjesa. Međutim, vjerodostojni hadisi ukazuju na ispravnost ovog mišljenja. I zato kaže imam Nevevi, koji je bio šafijskog mezheba, u svom dijelu al-Majmu, وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. I ovaj mezheb je jačeg dokaza, iako je većina islamskih učenjaka na stav na, na drugom na drugom mišljenju. Znači ovaj mezheb, to jest mezheb imama Ahmeda i oni koji su bili na ovom mišljenju je ih dokaza, iako je većina islamskih učinjaka znači drugog mišljenja. Sedma stvar koju spomenuo ših ovdje jeste taksilul mejit, znači ukoliko, uh, e, kupanje mejita, ukoliko se gasuli mejit, znači kada čovjek gasuli mejeta kada kupa mejeta da poslije toga treba da se abdesti. Međutim, kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja. Jedno je obaveznost, a drugo je pohvalnost. Međutim, ono mišljenje koje je, isprav, koje je ispravnije, Allah najbolje zna, jeste da je pohvalno. Znači, jeste da je pohvalno, a ne da je, ne da je obavezno. Znači, ispravno je, znači, ako još je ovdje spomenuo, znači, ispravno je da je, znači, pohvalno, ako bi se desilo da čovjek gasuli mejita, da je pohvalno, da je pohvalno da se abdesti, a, ni, a ne da je obavezno, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka. I posljednja osma stvar jeste, otpadništvo od islama, da nas Allah tabarih wa ta'ala od toga sačuva. I znači to je također mišljenje koje je e, karakteristno za mezeb imama Ahmeda, iako je džumhur suprotno ovog mišljenja. Znači ako bi se desilo da čovjek otpadne od islama, da učini riječ, da kaže riječ ili djelo koje su kufr i riddat, ukoliko bi otpad islama, izgubio bi, izgubio bi njegov abdest. Znači ako bi se vratio, ako bi se vratio islamu, potrebno je šta? potrebno je znači da se ponovo potrebno da se ponovo abdesti potrebno je potrebno je da se ponovo abdesti. Znači, ovi osam stvari, znači ovo, ovi osam stvari koje uh, ovdje spomenuo šir, znači je vezano za, znači vezano je za stvari koje, uh, za stvari koje kvare, kvare abdest. Poslije toga šir je nastavio da govori sa sljedećim šartovima namaza, uh, e, jeli, uh, o sljedećim šartovima namaza, i ćemo, ako Bog da nastaviti, znači poslije kraće pauze. Sallallahu ala Muhammedu, alihi wa sahbihi, wa sallamu, wa sallamu, wa sallamu, wa sallamu, wa sallamu, wa sallamu, wa sallamu, wa والسنة وعلى منهج السلف الصالح